idea of aproximadamente los círculos говорит, что распадет его. στην Ελλάδα Thanks. που το δεν μπορεί να τη συλλάβει σαν να τον ήλιο αυτή κάποια στιγμή φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν δύο understood και από τους κεφυλάρες. Δεν μπορούν, να το κάνουμε αν έχει πλήσει η κατάσταση. Δεν να για να το αυτό το έργο. Αλλά μας αφαιρούν τα πρόσφατα και κάνουμε δυστυχισμένα και μας ανοίγουν μετά και μόλις μπαίνουμε στον που να στη δυστυχία και πώς τι πάθος γίνονται οι πρώτοι και τελευταίοι. Αν θέλεις διευκρίνησέ μου να mercy was from